Bab papat. Wong Farisi padha grungu yen Gusti Yesus oleh murid lan baptisi wong luwih akeh katimbang karo Yohanes. Satemene Gusti Yesus dhewe ora baptis, sing baptis para sekabat. Nalika pirsa yen wong Farisi padha grungu bab kuwi, Gusti Yesus nuli tindak saka tanah Yudea menyang tanah Galilea. Tindake mau ngersakake miyos tanah Samaria. Ing tanah Samaria kuno Gusti Yesus rawuh ing kutha Sikar ora adoh saka palemahan sing biyen dening Yakub diparingake marang putrane sing jenenge Yusuf. Ing kono ana sumure Rama Yakub sarehne sayah banget. Gusti Yesus nuli lenggah ing pinggir sumur mau. Nalika semono kira-kira jam rolas awan, nuli ana wong wadon Samaria teko arep ngangsu. Gusti Yesus nuli ngandika marang wong mau. Aku wenehono ana ngombe. Para sekabate lagi padha lunga menyang kutha tuku pangan. Wong wadon Samaria mau mangsuli. Panjenengan rak priantun Yahudi lan kula menika tiang Samaria. Kenging menapa panjenengan mundut ngunjuk dateng kula? Awit wong Yahudi karo wong Samaria padha sesengitan. pangandikane Gusti Yesus yen kue ngerti bab ganjaran peparinge Gusti Allah lan ngerti sapa sing njaluk ngombe marang kue mesti kue dhewe sing malah bakal njaluk ngombe marang wong mau lan wong kuwi bakal menehi kue banyu sing marakake urip ature wong wadon mau panjenengan boten kagungan timbo mongko sumur menika lebet sanget saking pundi nggen panjenengan saged maringi toyoning gesang sumur menika tilaripun leluhur kita Romo Yakub Romo Yakub piyambak ngunjuk saking toyo sumur menika mengaten ugi para putra lan raja Koyonipun, menapa panjenengan ngungkuli leluhur kita Yakub pangandikane Gusti Yesus kabeh wong sing ngombe banyu iki bakal ngelak meneh nanging wong sing ngombe banyu sing dak wenehake salawase ora bakal ngelak awit banyu sing tak wenehake kuwi bakal dadi sumber sing mili terus lan dadekake wong mau lestari urip ing salawase ature wong wadon mau kula mbok panjenengan paringi toya menika supados kula mboten ngelak malih lan mboten perlu ngangsu mriki pangandikane Gusti Yesus lunga bojomu undangan lan balio mrene ature wong wadon mau kula mboten gadah semah pangandikane Gusti Yesus pancen bener kandamu kula mboten gadah semah sebab kowe wis kawin karo wong lanang limo lan wong lanang sing saiki urip bebarengan karo kowe kuwi satemene dudu bojomu mulane kandamu mau bener Samenika kula sumerep bilih panjenengan menika nabi ature wong wadon mau. Leluhur kula sami menembah Gusti Allah wonten ing redi menika. Nanging bangsa panjenengan bangsa Yahudi sanjang bilih pangenanipun, tiang menembah Gusti Allah menika namung wonten ing kita Yerusalem kemawon. Pangendikane Gusti Yesus ngandelo bakal ana wektune wong menembah, marang Gusti Allah ora ana ing gunung iki lan uga ora ana ing kutha Yerusalem. Kowe wong Samaria padha ora ngerti sapa sing kok sembah, nanging aku wong Yahudi ngerti, sebab keselamatan kuwi tekane lantaran wong Yahudi. Bakal ana wektune, malah saiki wis kelakon. Wong-wong sing nyembah marang Sang Rama kanthi temenan kuwi panyembahane kelawan roh suci lan kanthi jujuring ati. sebab ya srana patrap mengkono Sang Rama kersa disembah. Gusti Allah kuwi roh lan wong sing arep nyembah marang Gusti Allah kudu nyembah panjenengane kaya sapamisike roh. Wong wadon mau nuli matur marang Gusti Yesus. Kula sumerep bilih Sang Kristus badhe rawuh. Menawi rawuh panjenenganipun badhe nerangaken samukawis dhateng kita. Pangandikane Gusti Yesus iyo aku sing lagi ngandikan karo kowe iki panjenengane nalika semono para sekabate Gusti Yesus padha teka wong-wong mau padha gumun weruh Gusti Yesus ngandikan karo wong wadon nanging ora ana siji wae sing nyuwun pirsa panjenengan ngandikan bab menapa utawa menapa sebabipun panjenengan ngandikan kalian tiang estri menika wong wadon mau nuli ninggal klentinge ana ing kono banjur enggal-enggal lunga menyang kutha sarta kondo karo wong-wong ing kutha ayo padha ndelenga ing kono ana wong sing ngandikaake lelakonku kabeh marang aku bisa uga kuwi Sang Kristus wong-wong mau nuli padha metu saka kutha marani Gusti Yesus nalika semono para sekabate Gusti Yesus ngaturi dahar ature guru monggo kula aturi dahar rumiyin nanging Gusti Yesus ngandika aku duwe pangan sing ora kok ngerteni para sekabate nuli padha takon tinakon opo ana wong sing nyaosi dahar Gusti Yesus banjur ngandika panganku ya kuwi nindakake kersane Gusti Allah sing utus aku lan ngrampungake pegawean sing wajib tak lakoni kue padha muni isih patang sasi engkas lagi panen nanging kue padha tak kandhani padha ngungao ing sawah-sawah parine wis padha kuning wis wayahe dianeni wong-wong sing padha derep kuwi saiki padha nampa bawon lan padha nglumpukake asiling penggaweane ya kuwi urip langgeng kuwi sebabe wong sing nyebar lan wong sing ngunduh loro-lorone padha bungah bebarengan. Tumraping perkara iki ana pribasan, wong liya sing nandur, wong liyane meneh sing ngeneni. Kowe padha tak utus ngeneni ing sawah sing digarap dening wong liya. Wong liya sing garap lan kowe sing ngeneni pametuning garapane. Akeh wong Samaria ing kutha kuno sing padha percaya marang Gusti Yesus merga wong wadon mau kandha. panjenengane wis mbeberake marang aku samubarang sing wis tau dak lakoni. Wong-wong Samaria bareng wis ketemu karo Gusti Yesus, banjur padha nyuwun kanthi banget supaya panjenengane kersa pinarak ing omahe wong-wong mau. Gusti Yesus kendel ana ing kono nganti rong dina. Sawise kuwi saya akeh meneh wong sing padha percaya merga saka piwulange Gusti Yesus piyambak. wong-wong Samaria kuwi padha kondo karo wong wadon mau. Saiki aku padha percaya marang Gusti Yesus, ora mung merga saka paseksimu, nanging merga aku dhewe wis padha ngrungokake pangandikane lan ngerti yen panjenengane kuwi pancen Sang Kristus. Sawise kendel ana ing tanah Samaria rong dina, Gusti Yesus nuli tindak menyang tanah Galilea. Panjenengane wis ngandika, "Nabi kuwi yen ana ing negarane dhewe ora kajen. Nanging nalika tekan ing tanah Galilea, wong-wong ing kono padha nampa panjenengane kelawan bungah. Sebab nalika padha ana ing kutha Yerusalem, ya kuwi nalika riyaya Paskah, wong-wong mau wis padha weruh apa sing dek semono ditindakake dening Gusti Yesus. Gusti Yesus nuli tindak meneh menyang kutha Kana ing tanah Galilea, panggonan enggone panjenengane damel mujizat banyu dadi anggur. Ing kono ana sawijining pegawe kraton sing anake lagi lara ing Kapernaum. Nalika krungu yen Gusti Yesus rawuh saka tanah Yudea menyang tanah Galilea, wong mau nulis sowan ing ngasane Gusti Yesus sarta nyuwun supaya kersa tindak menyang Kapernaum marasake anake sing wis meh mati Gusti Yesus ngandika marang pegawe keraton mau opo kue durung percaya yen durung deleng mujijat-mujijat lan kaeloan-kaeloan wangsulane pegawe keraton mau kula aturi enggal tindak guru anak kula mindak selak pejah dawuhe Gusti Yesus wis baliyo anakmu urip wong mau percaya marang pangandikane Gusti Yesus banjur muleh, nalika lagi mlaku muleh, ana abdine sawetara padha metuake lan matur Kang Putra sampun saras pegawe kraton mau nuli nakokake jam pira anake wiwit waras Poro abdi mau padha mangsuli kala wingi wetawis jam kalih welas benteripun ical. Bapakne mau banjur kelingan yen ing wayah kuwi Gusti Yesus ngandika marang dheweke, "Anakmu urip. Pegawe kraton mau sebrayate kabeh nuli padha percaya marang Gusti Yesus." Kuwi lelakon sing kaping pindhone sing ditindakake dening Gusti Yesus ana ing Galilea, sawise panjenengane rawuh saka tanah Yudea.